Veniți cu toți la Domnul, veniți cu bucurie, la Tatăl nostru veșnic, al nostru Creator. O pământule, aclamă-L pe Domnul, slujiți-L pe Domnul cu veselie, veniți în fața Lui cu cântece de bucurie.